بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tukiwa tukiendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim tukiwa tukiendelea katika aya ya 23 ya surat Ali Imran anasema mtukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi hujaona ujinga ya rasulullah uhuni ukosefu wa watu ambao walipewa kitabu walipewa fungu kubwa la elimu ya kitabu yudauna ila kitabillah wanatakiwa uwaje katika kitabu cha Mwenyezi Mungu liyahkuma bainahum ili kitoe uamuzi wake wa haki baina yao na kiwaongoze kwenye ukweli thumma yatawalla fariqun minhum kisha wanaipa mgongo wito huo kikundi miongoni mwao wahum muridun na hali ya kuwa wanaepukana kabisa na kufuata ukweli dhalika annahum qalu na hayo ni kwa sababu ya kwamba wao wamesema kwa kujidanganya kwao kwa kudanganya wenzao lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wanajigamba wakisema kwamba moto sisi hautugusi hautotugusa isipokuwa zile siku chache ambazo ni siku 40 ambazo walikuwa mababa zetu waliabudu ndama wagharrahum fi dinihim limiwakada kauli hilo liliwakada kauli hilo au wazo hilo katika dini yao kimewahadaa makanu yaftaruna kwa kutegemea uzushi waliokuwa wanauzua wamepata wapi hayo Fakaifa idha jama'nahum liyawmil la raiba fihi. Unaonaje hali itakuwa vipi kiasi gani tutakapowakusanya wao katika siku ambayo haina shaka ndani yake wa ufiati kullu nafsin ma kasabat ambapo italipwa kila nafsi machumo ile ya chuma wa hum la yudhlamun bila kudhulumiwa hali itakuwa ni ngumu sana nzito si ya kustahimilika wala si, wala haielezeki qul waambie Muhammad Allahumma malikal mulk oh mola wangu mfalme wa ufalme mwenye kumiliki utawala bwana mwenye madaraka tu'til mulka man tasha wewe ndiye mwenye kumpa ufalme unayemtaka watanzi'ul mulka mimman tasha na unaovua ufalme kutokana na unayemtaka watu'izu man tasha unamtukuza unemtaka dhillu man tasha unamdhalilisha unemtaka biyadika alkhair kutoka mkononi mwako ndiko ziliko khairi khairi zinatoka mkononi mwako ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wewe si mwingine ni wewe tu juu ya kila kitu ni muweza tuliju laila fi nahar unauingiza usiku ndani ya mchana pale unapokuwa usiku mrefu watulijun nahara fi layl na unengeza mchana ndani ya usiku watukhurijul hayya min almayit unamtoa aliye hai kutokana na maiti watukhurijul mayita min alhayy unamtoa maiti kutokana na hai usiku unakuwa mrefu kwa kuingizwa ndani ya mchana mchana unakuwa mrefu kwa kuingizwa ndani ya usiku Maji ya uzazi ni maiti anatolewa kiumbe mwenye uhai. Yai ni maiti linazaa kiumbe mwenye uhai. Ndege anatoa yai maiti anatoka kwa mnyama aliye hai. Maji yanatoka kwa binadamu aliye hai. Maiti anatoka kutoka na aliye hai. Watarzuku man tashaa bighairi hisabi. Na unampa riski unayemtaka bila ya kiwango bila ya kipimo yani kiwango gani unampa mpaka katosheka tunemtaka la yatakhidhi almu'minuna alkafirina awliya ndugu waislamu wapenzi wa Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu hapa anatoa agizo la yatakhidhi almu'minuna alkafirina wasiwafanye waumini makafiri awliya kuwa ni wapenzi min duni almu'minina kinyume cha waumini wenzao waman yafa dhalika na atakayefanya hilo falaisa min Allah fi shay ajijue kwamba hayuko katika ukweli wa Mwenyezi Mungu hata chembe illa an tattaqu minhum tuqa isipokuwa iwe mnajikinga kutokana na adui kwa ujanja tu mjipendekeza kwa ajili ya kupata nafasi ya kutimiza yenu ya haki lakini ikiwa mnawafanya wapenzi makafiri kweli kweli hasa na mkatangaza ah, hawa ni ndugu zetu wao na sisi ni sawa sawa basi nijue kwamba hamalaisa minallahi fi shay hamko katika dini ya Mwenyezi Mungu hata chembe wayuhadhirukumullahu nafsa anakuhadharisheni Mwenyezi Mungu adhabu zake wa ila Allahi masir na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya kila kitu qul waambie Muhammad in tukhfu ma fi sudurikum mkijaribu kuficha kilichomo ndani ya nyoyo zenu au tubuduhu am kukidhihirisha sawa sawa ya'lamuhu Allah anakijua tu Mwenyezi Mungu wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al anajua Mwenyezi Mungu kilichomo mbinguni na kilichomo ardhini wallahu ala kulli shay'in qadir na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mweza ndipo anatoa tahadhari Mwenyezi Mungu hapa katika aya hii ya 30 ya surati Al-Imran asema iogompeni na muikumbuke na mujiandae nayo yauma tajidu kullu nafsin maamilata min khairin muhbara siku ambayo itajikuta kila nafsi yale iliyoyafanya duniani yako wazi kabisa muhbara yako wazi mbele ya macho yake wa maamilati min su na aliyoyafanya ya ubaya kadhalika lakini yale ya kheri atayafurahia ama haya ya suu ya mabaya mashari haya tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan baida atatamani nafsi yake mtu kwamba angelikuwa hayo matendo yake mabaya aliyofanya yatakuwa mbali baina yake na yeye kwa masafa yasiyojulikana umbali wake masafa marefu yasiyojulikana umbali wake lakini wapi atakumbana nayo tu wayuhadhirukum Allahu nafsa anakuhadharisheni Mwenyezi Mungu ghadhabu zake wallahu raufun bilibadi na Mwenyezi Mungu ni kwa waja wake qul ya Muhammad Mwenyezi Mungu امبيه mtume wake waambie in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ikiwa kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi yale ninayokuambieni mfanye mfanye na ninayokukatazeni mniache yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu naye atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu wallahu ghafurur rahim na Mwenyezi Mungu msamehevu na mrehemevu kinyume cha hivyo basi hamna upenzi wowote naye Mwenyezi Mungu atakuwa hana upenzi na nyinyi qul sema Muhammad atii'u Allah wa rasula mtini Mwenyezi Mungu na mjumbe wake fa in tawallaw na kama mtaipa mgongo wa agizo hili fa inna Allah la yuhibbul kafirin mjijue kwamba nyinyi mtakuwa ni makafir na Mwenyezi Mungu hawapendi makafir inna Allah astafa adam Mwenyezi Mungu kawaomba viumbe wake wote malaika majini wanyama lakini kaja kamchagua Adam katika viumbe wake wa Nuha kamchagua Nuh wa ala Imran eh, ala Ibrahim na kamchagua vile vile jamaa zake Ibrahim wa ala imrana na jamaa zake imrana kawachagua hao ala alamina kwa kuwapa vyeo na daraja na imani kubwa na akili kubwa na ufahamu wa kutosheleza kuliko viumbe wote hao dhuriyatun ni vizazi baadhuha min baadhi vilivyozaliana baadhi kutoka na baadhi al-imram kutoka Ibrahim Ibrahim kutoka Nuh Nuh kutoka Adam wallahu na Mwenyezi Mungu samiun alim ni msikivu na mjuzi kumbuka basi idh qalat imraatu imran pale aliposema mke wa imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara ewe mola mimi nimeweka nadhiri kwa hichi kilichomo tumboni mwangu kikitoka katika hali ya uhai na kuwa binadamu kiwe ni huru kwa utumishi wa msikiti wako muharrara fataqabbal minni nilikubalie nadhiri yangu hii innaka anta samiul alim kwani wewe ndio msikivu na mjuzi Mwenyezi Mungu akamjalia kuomba dua hiyo mama huyo na akamtakabalia falamma wadhataha sasa mtihani uko hapo alipomzaa mwanawe huyo qalat alisema rabbi inni wadhatuha untha ewe mola mbona mimi nimemzaa mwanamke huyu na mwanamke asingelikuwa kusimamia shughuli hizo ndizompangia za msikiti kama angeweza kwa mwanamume wallahu aalamu bima wadad. mama huyu anamweleza Mwenyezi Mungu jambo ambalo Mwenyezi Mungu analijua zaidi manake yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyempa huyu mtoto mwanamke kwa hivyo anajua zaidi yeye lakini sababu yake ya kuleta masikitiko hayo walaisa dhakaru kal untha ni kwamba hakuwa yule mwanamume aliyekuwa akitarajia kwamba ndiye atamzaa ili aweze kuhudumia msikiti hakuwa sawa na mwanamke lakini haidhuru wa inni samaituha maryam mimi nimemwita mtoto wangu huyu maryam abdallah kwa lugha ya kiabrani wa inni uidhuha bika na mimi namwombea dua ya kuhifadhiwa kwa utukufu wako namwombea dua ya kuhifadhiwa kwa utukufu wako wa dhuriyataha yeye na mwanawe atakayemzaa walindwe wahifadhike kwa utukufu wako ya Rabbi na rehema zako minashaitani rajim aepukane na kuchezewa na sheitani mwenye kubaidishwa na rehema mwenye sheitani aliyeko mbali na rehema Mwenyezi Mungu fatakabbalaha rabbuha akamkubalia Mola wake biqabulin hasan wa ukubalifu mzuri wa ambataha na akammelesha yani akamkuza nabatan hasana ukuzi mzuri wakafalaha zakaria akampa ulezi zakaria kwa kumtunza nabii zakaria ndiye aliyepewa ulezi na kumtunza kwa sababu alikuwa ni mtoto wa shemali yake kullama dakhala alaiha zakaria na kila ambapo akiingia kwa mama huyo zakaria almihraba katika chumba chake wajada indaha rizqa zakaria ilikuwa hukuta kwa binti huyo alikuwa hukuta riziki nzuri za ajabu kabisa matunda ya wakati sio qala kwa hivyo akawa analeta masuala ya Maryam ewe Maryam anna laki hadha umepata pata wapi matunda haya qalat akajibu huwa min indillah haya nimeyapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumruzuku anayemtaka bila kiwango hunalika daa zakaria kwa kuwa nabii zakaria naye alikuwa hajapata mtoto mpaka wakati huu na akaona dalili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kwamba upo uwezekano na yeye kupata mtoto manake kupatikana matunda haya wakati si wa matunda ni hoja kubwa ni dalili ya kutosha ya kwamba na mimi pamoja na uzee ndio kushakuwa nao naweza kupata mtoto kwa hivyo daa zakaria rabba alimuomba zakaria mola wake qala akasema rabbi habli min ladunka dhurriatan tayyiba oh mola wangu e mlezi wangu nipe na mimi mtoto mwema innaka samiu du'a kwani wewe msikivu wa waja wako fanadatu almalaikatu baada ya muda kupita akalinganiwa zakaria na malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab akiwa yuko amesimama na sali katika chumba chake cha ibada anna allah yubashiruka yahya malaika anamwambia bwana zakaria hakika mwenyezi Mungu anakubashiria kupata mtoto na jina lake yahya mtoto kaja na jina limekuja jina lake kabla haja chukuliwa mimba takriban musaddiqal hali ya kuwa yahya huyo atasadikisha bikalimatin min Allah atasadikisha neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu wasayidan atakuwa ni mheshimika wa hasura na atakuwa si mwenye kushughulikia mambo ya ndoa hasura ni mtu ambaye hana matamanifu ya ndoa wa nabiyyan min salihin na atakuwa ni mtume katika watu wema qala bana zakaria akasema rabbi anna yakunu li ghulam oh mola wangu nitaanzaanzaje mpaka niwethibitikia mimi kupata mtoto wakati balagani alkibar hali ya kuwa nimeshafikia uzee wa mraati aqir na mke wangu ni tasa hazai tena qal Mwenyezi akamjibu Zakaria kwa kumwambia kadhalika hivyo hivyo Allahu yafalu ma yasha Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa kufanya nalo litaka qala akasema rabbi ja'al li aya oh mola basi angalau nifanye dalili ya kuweza kujua kwamba sasa hivi huyo mtoto ameshaingia tumboni mwa mama yake Qala akasema Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Zakaria ayatuka alla tukallima nasa thalathata ayyam dalili yako ni kukaa wewe ukawa huwezi kuzungumza na watu muda wa siku tatu illa ramza isipokuwa mazungumzo yako itakuwa ni ishara ishara kama bubu lakini wakati huo kufika mtihani huo wadhkur rabbaka mkumbuke mola wako kathira kwa wingi wasabih umtakashe bila ashi wala ibkar asubuhi na jioni jioni na asubuhi bila ashi jioni asubuhi wa idh qalatil malaikatu na kumbuka sasa upande wa Maryam naye waliposema malaika ya Maryam ewe Maryam inna Allah astafaki Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe wataharaki na amekusafisha wastafaki amekuchuja ala nisail alamin katika jamii ya wanawake wote ulimwengu katika jamii ya wanawake wote ulimwengu wewe umekuwa mwanamke bora ya maryamu kunuti li rabbik e maryam kuwa mtiifu kwa Mola wako muumba wako mlezi wako wasjudi msujudie warkai mrukulie marakaina ukishirikiana pamoja na wenye kurukuu dhalika min amba'il ghaib Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu hizi tulizokusimulia hapa zote ni miongoni mwa habari za mbali ambazo haziko hadhiri na hazijulikani na watu wengi nuhi ilaika tunazituma kwako wama kunta ladaihim na hukuwa wewe mbele yao kina Zakaria idhi yulquna aqlamahum wakati walipotumbukiza kalamu zao kwa kupiga kura kutoka kumjua nani atakuwa mlezi wa Mariamu ayyuhum yakful maryam kalamu hizo zilitumbukizwa katika mto e, ili kalamu itakoelea basi mwenye kalamu hiyo ndio mlezi wa maryam wama kunta ladaihim hukuwa wewe mbele yao idh yaftasimuna wakati wakigombania ulezi huo idh qalat malaika kumbuka tena pale aliposema malaika ya maryam inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu maryam Mwenyezi Mungu anakubashiria anakubashiria kupata neno eh, neno meno linatoka kwake neno hilo litakufanya wewe kupata mtoto ismuhu jina lake almasihu Isa ibn Maryam mtakatifu wa Isa mwana wa Maryam wajihan atakuwa mtoto huyo ni mwenye cheo fi dunia wal akhirah duniani akhirah wa minal muqarrabin na miongoni mwa watu walio karibu sana na Mwenyezi Mungu wayukallimu nnasa fil mahdi na atakuwa akizungumza na watu akiwa ni mtoto mchanga bado mikononi mahfil mahdi mtoto mchanga mikononi wakala atazungumza na watu akishakuwa mtu mzima wa minasalihin na ni katika watu wema qalat alisema maryam rabbi oh mlezi wangu ewe muumba wangu anna yakunu li waladun vipi nitaanzaanzaje mpaka iwe kwa thibitikia mimi mtoto wala myamsasni bashar wakati hajanigusapo mimi mwanamume qala Mwenyezi Mungu akamjibu kadhalik hivyo hivyo Allahu yakhluqu ma yasha Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba anachokitaka idha qada amran anapoamua lolote lile fa inma yaqulu lahu uliambia tu hilo aliloamua kun fayakun akiliambia kwa neno kunu kwa mfano basi limeshakuwa yuallimuhu alkitaba Mwenyezi Mungu atamfundisha kitabu huyo atakuwa akisoma na kuandika wal hikmata atakuwa akitoa ilmu hikma falsafa na hikima kila aina ya ilmu na busara wa taurat atamfundisha taurat wal injil na injili wa rasulan ila bani israil mtoto huyo Isa ibn Maryam atakuwa ni mjumbe kwa bani Israil atasema anni qad ji'tukum biaya atawaambia bani israila mimi nimekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu e, pamoja na ushahidi min rabbikum kutoka kwa mlezi wenu anni akhluqu lakum min atin mimi nitakuwa nikukufanyeni sura kutoka na dongo kahayati tairi kama sura ya ndege fa anfukhu fihi nitapuliza ndege huyo wa dongo fayakunu tairan atakuwa ndege mwenye kuruka idhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa ubri'ul akma nitakuwa mimi nikiwaponyesha watu walioumbwa na macho wal abrasa na watu wenye maradhi ya mbalanga wa uhin mauta nitakuwa nikiwafufua mimi waliokufa biidhnillah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wa unabbiukum bima taakulun na nitakuwa na uwezo wa kukuelezeni nyinyi kwa kile ambacho mlichokila wa ma tadakhiruna na mlichokuwa mmekiweka akiba fi buyutikum nyumbani mwenu inna fi dhalika hakika ndani hayo la ayatan kuna dalili ya wazi dalili ya wazi lakum kwa ajili yenu in kuntum mu'minina ili muniamini kwamba mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu wala sio mwana wa Mwenyezi Mungu ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini wa musaddiqan nitakuwa mimi nikikusadikishieni lima baina daya miongozo iliyotangulia kabla yangu min at-taurat wa liuhilla lakum ba'dha alladhi hurima alaikum na nitakuwa nikukuhalalishieni baadhi ya vile ambavyo vimeharamishwa kwenu wajitukum biaya nimekujieni pamoja na ushahidi wa wazi min rabbikum kutoka kwa Mola wenu mumba wenu mlezi wenu fattaqullaha watiun kwa hivyo ni mcheni Mwenyezi Mungu na mnitii inna allaha rabbi hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu wangu mlezi wangu mumba wangu wa rabbukum na ni mlezi wenu muumba wenu fa'buduhu mwabuduni yeye Isa anasema mwabuduni yeye Mwenyezi Mungu huyo hadha siratun mustaqim hakuna kipande alichosema kwamba muniabudu mimi mwabuduni yeye Mwenyezi Mungu huyo hadha siratun mustaqim hii ndio njia iliyonyoka falamma ahasa Isa alipobaini Isa minhumul kufra kutokana na bani Israila kwamba ukafiri umeshaota ndani ya nyoyo zao Qala alitoa mtihani akamwambia Man ansari ila Allah nani msaidizi wangu wa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Qala alhawariyun wakasema wanafunzi wake ambao ni waumini mwenye ikhlasi nahnu ansarullah sisi ndio wasaidizi wako kwenda kwa Mwenyezi Mungu amanna billahi tumemwamini Mwenyezi Mungu wa shahada tunakuomba ushuhudie bi anna muslimun kwamba sisi ni waislamu Leo hii tuko katika aya ya 53 inayofululiza maelezo ya Nasara walivyokuwa wakijibizana na mtume wao Isa bin Maryam ambapo Mwenyezi Mungu anasema wanasara hao walisema kumwambia Isa e, sisi tumeshaamini na tunaelekea moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Rabbana amanna bima anzalta ewe Mola wetu sisi tumeaminia kwa mwongozo ulioteremsha wattaba'na rasula na tuko imara katika kumfuata mjumbe wako faktubuna ma'a shahidi tuthibitishe tuwe pamoja na walioshuhudia ukweli haya ndiyo maneno aliyosema wa nasara kumwambia mtume Isa alayhi salam katika uthibitisho wao kumthibitishia imani yao lakini hayakushia hapo Mwenyezi Mungu anasema Subhanahu wa Ta'ala wa makaru wa makara Allah walifanya vituko khada njama za kutaka kumuua mjumbe wa Mwenyezi Mungu Isa bin Maryam lakini Mwenyezi Mungu akawalipa vituko vyao wakamuua mtu wao wenyewe waliemtuma kwenda kumfanya kama ndiyo kichochezi cha kumtoa Isa ili auliwe akatoka yeye yeye na wakamuua wallahu khairun makirin na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuwalipa vituko wenye vituko idh qala Allah kumbuka pale aliposema Mwenyezi Mungu ya Isa inni mutawafika Mwenyezi Mungu alimwambia mtume Isa mimi nitakutowesha hapa ulimwenguni warafiuka ilai nitakunyanyua na kuleta kwenye mamlaka yangu ya dhahiri mamlaka zote ni zake Mwenyezi Mungu lakini huko ndiko uliko ulithiri utukufa kwa sababu ndio makao makuu mbinguni ndio maana akamwambia warafi'uka ilayya wa mutahhiruka nitakutakasha min alladhina kafaru nikuepushe na wale waliokufuru wajailu alladhina tabauka na nitawafanya wale watakufuata wewe fauqa alladhina kafaru wawe wenye vyeo vya juu kuliko makafiri kuanzia hapa duniani ila yaumil qiyama mpaka siku ya kiyama thumma ilayya marji'ukum kisha nyote kwenye uamuzi wangu ndio marejeo yenu nyote fa bainakum nitatoa uamuzi baina yenu kwa uadilifu fima kuntum fihi takhtalifun katika kile ambacho mlikuwa nyinyi mkitofautiana hapa duniani wengine wakisema Isa ibnullah wengine wakisema Isa Mungu wa pili wengine wakisema Isa ndiye Mungu yeye hasa wengine wakisema Isa thalithu thalatha ni Mungu wa tatu haya yote ni mapotofu ambayo mlikuwa mkipotoshana nyinyi kwa nyinyi lakini Mwenyezi Mungu atathibitisha ukweli wake wa kwamba Isa si Mungu wala si Mungu wa tatu wala si Mungu wa pili wala si chochote isipokuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu hayo ndiyo ambayo atayabainisha Mwenyezi Mungu siku hiyo fa amma alladhina kafaru ama wale waliokufuru fa uadhibuhum adhaban shadida Mwenyezi Mungu anasema wale waliokufuru nitawaadhibu adhabu nzito fi dunya wal akhirah nitaanza kuadhibu hapa hapa duniani na akhira vile vile wakakumbana na adhabu nzito wama lahum min nasirin na wala hawana wa kuwanusuru wa amma alladhina amanu ama wale walioamini kweli kweli kumwamini Isa kwamba ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na mja wake waamilu salihati na wakafanya mazuri kumwabudu Mwenyezi Mungu kama alivyoamrisha fayuwafihim ujurahum Mwenyezi Mungu atawalipa malipo yao wanavyostahili wallahu la yuhibbu dhalimin na Mwenyezi Mungu hawapendi watu madhalimu dhalika natluhu alayka Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad SAW habari hizi tunazokusomea kwako ni ukweli mtupu min ayati zinatokana na aya za Mwenyezi Mungu wa dhikri alhakim na maonyo yenye hikma inna mathala Isa inda Allah Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu kuumbwa kwake kama thali Adam, mfano wa Adam. Adam kamuumba Mwenyezi Mungu hana baba hana mama. Lakini kaja kumuumba Isa akiwa na mama na baba. Khalaqahu min turab. Adam kamuumba kutokana na udongo. Thumma qala lahu kun fayakun. Kisha akamwambia Adam kuwa binadamu akawa. Basi na Isa hivyo hivyo Mwenyezi Mungu aliamua kuwa azalike Isa kutokana bila ya baba akamwambia kun fayakun akawa huu basi alhaqu min rabbika Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake huu ndio ukweli kutoka kwa Mola wako muumba wako mlezi wako fala takun minal mumtarin usije ukawa tena katika wale watu ambao wenye kushikilia ushindani na shaka usiwe katika watu wenye shaka na kushikilia mambo ya ushindani ukaidi faman hajjaka fihi basi yeyote atakayekuja kuja kukaidi kuhusu Isa mimbadi majaaka min baada ya ukweli uliokushakujia kutoka kwa Mwenyezi Mungu faqul waambie hivi ta'ala hebu njoni waambie njoni nad'u abna'ana tuwaite watoto wetu wa abna'akum na watoto wenu wa nisaana wake zetu wa nisaakum na wake zenu wa anfusana na nafsi zetu wa anfusakum na nafsi zenu tukusanyike sote watu wa pande mbili thumma nabtahil kisha tumuombe Mwenyezi Mungu audhihirishe ukweli na muongo amwangamize falnaj'al la'natallahi tuifanye laana ya Mwenyezi Mungu alal kadhibin iwashukiwa wale walio waongo kikawaida mtume anapofanya kitu kama hichi basi wale waongo huangamizwa hapo hapo hapo hapo kabla hakuondoka na walilijua wanasara hilo kwa hivyo hawakuwa tayari kulitekeleza walivyotakiwa walirudi nyuma na matokeo yake wakabaki wakiwa na shaka zao Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake sallallahu inna hadha lahu walqasasul haqu hakika huu ndio ukweli kabisa masimulizi haya ni masimulizi ya ukweli kabisa wama min ilahin illa Allah hakuna Mungu anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah wa inna Allah lahu wal azizul hakim na hakika Mwenyezi Mungu ni yeye mshindi na mwenye hikima fa intawallau Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallama ikiwa wayahudi hao nasara hao watakataa kuwapizana mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mfano kama nilivyokueleza fa inna Allah alimun bil mufsidin ujue kwamba Mwenyezi Mungu anajua haribifu Qul sema Muhammad ya ahla alkitabi enyi wanachuo ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum njoni tuwe wamoja katika neno lililo sawa la uadilifu baina sisi na nyinyi na ambalo maana yake halisi neno hilo alla na'budu illa Allah tusimwabudu isipokuwa Mungu wala nushrika bihi wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote wala yatakhidha ba'duna ba'dan arbaba wala tusifanyane baadhi yetu wengine kuwa ni waungu na wengine waabudiaji tusigawane sisi makundi ikawa kuna kundi la waungu na kundi la waabudiaji min dunillahi kinyume cha Mwenyezi Mungu fa in tawallaw na wakiupa mgongo wito huo faqulu shahadu bi anna muslimun kama mtaupa mgongo wito huo basi semeni kwamba sisi tunashuhudieni sisi waambieni ishhadu shuhudieni shuhudieni sisi tunakutushuhudisheni nyinyi mbele ya Mwenyezi Mungu bi anna muslimun kwamba sisi ni waislamu hatuko katika wayahudi wala hatuko katika wanasara ya ahla alkitabi enyi wana kitabu wanachuo lima tuhajuna fi ibrahim kwa nini mnajidai kujigandamiza na ibrahimu kwamba yeye nyinyi mnamfuata Ibrahim wama unzilati tawratu wal injilu ila min ba'di hali ya kuwa haikuteremshwa Taurat na Injili isipokuwa baada yake kusha kuondoka kwa dahari za siku afala taqilun hamuoni hamtumia akili zenu katika kujigandamisha na jambo ambalo hata halifanani kujigandamisha nalo hamna akili nyinyi afala taqilun hamzingatii ha antum haula enyi wayahudi haula hajatum fima lakum bi nyinyi mnajidai kujenga hoja kwa jambo ambalo mnalijua ukweli wake falimatuhajuna fi ma laysa lakum bi kwa nini mnafanya ukaidi wa kujenga hoja za upotofu katika jambo ambalo hamlijui wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ndiye anayejua nyinyi hamna mnalolijua ni akili gani hiyo yenu nyinyi akili gani nadhari gani hiyo nyie ma kana ibrahim yahudia hakuwa ibrahim katika dini ya kiyahudi wala nasarania wala hakuwa katika dini ya kinasara walakin kana hanifa muslima lakini alikuwa ni mtakatifu hali ya uislamu alikuwa ni mtakatifu katika uislamu wama kana minal mushrikina wala hakuwa katika washirikina kama inna aula nnas hakika mtu bora bi Ibrahim kwa Ibrahim watu bora kwa Ibrahim lalladhina tabau ni wale waliomfuata katika imani yake na dini yake wa hadha nabii na huyu mtume Muhammad ndiye mtu bora kwa Ibrahim walladhina amanu na wale walioamini pamoja naye ndio watu bora kwa Ibrahim wallahu waliyul mu'minin na Mwenyezi Mungu ni mtawala wa kuongoza waumini wadat taifatu baada ya hapo Mwenyezi Mungu anamuongoza mtume wake sallallahu kumwambia hawa huna vyema utakavyofanya wakaamini wayahudi na nasara huna vyema utakavyofanya wakakubali wakaridhika kwa sababu ya hasad iliyotawala nyoyoni mwao na katika sera zao hawaamini hao hawaamini kabisa kabisa hawaamini kwa hivyo kutokana na ukaidi wako wadda taifatu min ahli alkitabi kinatamani kikundi cha wayahudi na wanasara law yudhillunakum wa kupotosheni nyinyi wa kuepusheni na ukweli wama yudhilluna illa anfusahum lakini hawatapoteza isipokuwa nafsi zao wama yashuruna lakini tu hawajui ya ahla alkitab enyi wanachuoni lima takfuruna biayati llahi wa antum tashadun kwa nini mnamkufuru Mwenyezi Mungu hali ya kwenye mnaushuhudia ukweli uko wapi ya ahla alkitab enyi wanawachuo limatalbisuna alhaqa bilbatili kwa nini mnachanganya haki na batili wataktumuna alhaqa wa antum ta'lamun mnaoficha ukweli na hali ya kwenye mnaojua ukweli ni huu huo sio uamuzi wala sio mwongozo sahihi huo wenu ni upotofu na malipo ya upotofu ni kupotea na malipo ya kupotea ni kuangamia kama ni waumini wa kweli basi muaminini mtume Muhammad sallama na mfuate yeye kwani yeye ndiye mrithi wa dini ya milati Ibrahim alaihi salam nasallallahu tawfika fi ma tuhibu wa yarda tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika mwenendo ambao anaupenda na anaoridhia na atufufue katika milati Ibrahim innahu ala kulli shay'in qadir nasallallahu ma'alina jalna ya karim bitadhkirika muntafi'in ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك منتمين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا واحبائنا جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi qala ta'ifatu min ahli alkitabi kinasema kikundi katika wayahudi na wanasara waambia waislamu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan wale waislamu ambao wako karibu ya wao wako karibu na wao ambao ni wanafiki hana uislamu sahihi huku wako na huku wako sasa wayahudi au viongozi wa Kiyahudi wana kampeni kukuambia aminu bima unzila ala, ala alladhina amanu aminieni kwa miongozo iliyoteremshwa kwa wale waumini wafuasi wa Muhammad yaaminini miongozo hiyo wa nahar wakati wa mchana wakfuru akhira wakati usiku rudini katika mila zenu katika mila za Kiyahudi mkifanya hivyo ya laalahum yarji'un wanawezekana waislamu nao wakarudi nyuma laalahum yarji'un ili waislamu nao warudi nyuma wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum na wala msiamini msimwamini yoyote asiyekuwa aliyefuata dini yenu yoyote aliyokusimanya kufuata dini yenu msimwamini kwamba ameteremshiwa kitabu Qul inna innal huda Allah mwongofu wa kweli ni mwongozo wa Mwenyezi Wayahudi hao na Wanasara viongozi wao wanawaambia wafuasi msimwamini yoyote asiyefuata dini yenu anyu uta ahadum mithla ma utitum kwamba kuna mtu kapewa yoyote yule kapewa mwongozo kama mliopewa nyinyi au yuhajukum inda rabbikum au kapewa uwezo wa kukushindeni kwa hoja mbele ya Mola wenu mbele ya mlezi wenu msiamini haya ndio maneno ya viongozi wa Kiyahudi wanawaambia wafuasi wao qul waambie Muhammad innal fadla biyadillah fadila utukufu ubora umo mikononi mwa Mwenyezi Mungu yutihi man yasha anampa anayemtaka mwenye si lazima ampe myahudi wala nasara wallahu wasi'un alim na Mwenyezi Mungu ana nafasi nzuri ya kuchagua na kutoa viongozi na ana ujuzi uh, wa kumjua nani anafaa kuongoza kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa uwezo huo alionao na ujuzi alionao bi birahmatihi man yasha humchagua kwa kumpa hisani zake ambaye anamtaka wallahu dhul fadlil azim na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa Mwenyezi Mungu anaendelea kumbainishia mtume wake Muhammad sallallahu akimwambia wa min ahli alkitabi na miongoni mwa wayahudi na wanasara man kuna watu ambao intaamanhu bikintari yuaddihi ilaika ukiwaamini kwa chungu ya mali wanaweza kuitekeleza kama ilivyostahili kutumiwa kwa kuwafikisha wenyewe wanaostahili waminum lakini miongoni mwao ni makhaini wakubwa man intaamanhu bidinari wako ambao ukimwamini dinari moja tu la yuaddihi ilaika haitekelezi hiyo akaitumia anavyostahiki illa ma dumta alayhi qa'iman isipokuwa kwa kumsimamia kwa kudumu kuwa wewe unamsimamia mbele yake usiondoke hata kidogo dhalika bi annahum na hayo ni kwa sababu kwamba wao qalu wanasema laisa alaina fil ummiyina sabil hatuna sisi kwa watu waliokuwa hawakusoma njia ya kutupatiliza au kutudai watu ambao hawakusoma hawana njia ya kutudai sisi wayakuluna ala Allahi alkadhiba wanasema maneno hayo kumzulia Mwenyezi Mungu uongo wahum yaalamun hali ya kuwa wanajua na mfano huu wako watu hapa katika maisha yetu sisi za watu wa kisasa wako wasema mali ya mjinga ndio iliwayo kwa hivyo huo ndio msimamo wao bala man aufa biahdillah Ukweli ulivyo ni hivi. Mwenye kutekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu wataka na akamcha Mwenyezi Mungu fa inna Allaha yuhibbul muttaqi. Basi Mwenyezi Mungu anawapenda walioacha Mungu, wanaomcha Mungu anawapenda na kwa hivyo atawalipa malipo anayostahiki ya neema na rehema. inna ladhina yashtaruna bihadillahi wa aymanihim thamanan qalila, hakika ya wale ambao wanajibadilishia katika utekelezaji wa ahadi za Mwenyezi Mungu na imani zao na au viapo vyao wanajibadilishia kwa kuchukua thamana ya kipato kichache cha dunia wanaoficha ukweli wakachukua kipato cha dunia ulaika la khalaqa lahum fil akhirah watu hao hawatakuwa na fungu lolote la khairi siku ya kiyama wala yukallimuhumullah na wala hatawasemeza hao Mwenyezi Mungu usemezo wa ihsani wala yanzuru ilayhim na wala hatawaangalia hawa Mwenyezi Mungu muangalie wa ihsani yaumal qiyama siku ya kiyama wala yuzakihim wala hatawatakasha hawa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama wala hum adhabun alim na inshawathibitikia wao adhabu inayouma inshawathibitikia wao adhabu inayouma wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bilkitab Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi miongoni mwa hawa wayahudi na wanasara kuna watu wanazipinda ndimi zao bilkitabi wanapokisoma kitabu litahsabuhu min alkitabi ili huo uongo wanaotia ndani ya kitabu mudhani kwamba ni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu wama huwa min alkitabi na hali ya kuwa hayo ni maneno ambayo wana, wanayasema kwa kugeuza ndimi zao tu haya kabisa katika kitabu wayakuluna wama huwa min indillah wayakuluna ala llahi alkadhiba wanasema kumsema Mwenyezi Mungu uongo hum yaalamun hali ya kuwa wanajua ma kana libasharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba havistahiki kwa binadamu yoyote kupewa na Mwenyezi Mungu kitabu wal hukma na undani wake wanubuwata na utume thumma yakula linnasi kunu ibadali kisha akageuza kauli akaambia watu niabuduni mimi haifanani hata siku moja hilo havielekei wala havikubaliki si kiakili wala kifalsafa kuambia watu kunu ibada li min dunillah kuweni mkiniabudu mimi kinyume cha Mwenyezi Mungu naye kapewa kitabu kapewa undani wa kitabu hicho huku tume kisha ageuze ageuka waambie watu kuweni wenye kuniabudu mimi walakin lakini analolisema mtu kama huyo كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب kuweni wenye kufanya ibada kwa زين zenu ربانيين كوني kuweni wenye kufanya ibada kwa mujibu wa elimu zenu bima kuntum tuallimuna alkitaba kwa yale mafunzo mliokuwa mnawafundisha watu katika kitabu wa bima kuntum tadrusun na kwa mujibu wa yale ambayo e, mnayasoma mnayasomesha mnayasoma na mnayasomesha wala yaamurakum haiwezekani mtu aliyepewa kitabu na Mwenyezi Mungu akageuka kukuamrisheni nyinyi bilkufuri mkufuru Mwenyezi Mungu haiwezekani wala yaamurakum wala hawezekani mtu aliyepewa kitabu na utume na hikma na kuamrisheni nyinyi antatakhidhul malaikata kuwafanya malaika nabiiina na watume arbaba kuwa ni waungu aya amurukum bil kufuri la hivi mtu aliyeongozwa na Mwenyezi Mungu akuamrisheni nyinyi kumkufuru Mungu baada idh antum muslimun baada ya kuwa nyinyi ni mshakuwa waislamu haiwezekani haiwezekani haliwezekani hilo wa idh akhadha Allahu mithaqa an kumbuka Muhammad pale alipochukua Mwenyezi Mungu ahadi ya mitume yote akaikusanya yatokea mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia akawaambia lamma ataitukum min kitabi wakati nitakapokupelekeni huko duniani na nikakupeni kitabu wa hikma na undani wake thumma ja'akum rasulun musaddiqun kisha akakujeni mjumbe ambaye atakuwa mwenye kuyasadikisha yale yote mliyofundisha nyie lima ma'akum la tuminu nabi mtamwamini wala tansurunna na mtamsaidia mtaungana naye watume hao wakakiri na mtume aliyekusudiwa hapa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikusudiwa hapa watume wote walichukuliwa ahadi ya kwamba akija mtume Muhammad mtamwamini qalu wakasema qala akratum nyinyi mtakuwa mmeamini mtakubali kumfuata mtume huyo wa akhadhtum ala dhalikum isri mmeibeba juu ya hayo kwa kumwamini mtume huyo ambaye atakuja mwisho wa dunia mnanipa ahadi qalu watume wote hao waliokusanywa walisema akrarna tumekiri tumekiri ya rabbi qal akasema fashhadu akasema Mwenyezi Mungu basi shuhudieni kula mmoja wenu awe ni shahidi juu ya mwenzake fashhadu basi kila mmoja awe ni shahidi juu ya mwenzake kuweni mashahidi wa ana ma'akum minashahidin na mimi ni pamoja nanyi katika mashahidi faman tawalla lakini yeyote atakayekujageuka baada dhalika baada ya hali hii fa ulaika humul fasiqun Hakika hao ndiyo mahuni, hao ndiyo mahuni, wahuni wakubwa ambao wamekwenda kinyume na utaratibu. Afa ghaira dini llahi yabghun. Jambo la kushangaza kabisa. Hivi watu na akili zao, watu na nadhari zao, watu na elimu zao isiyokuwa dini ya Mwenyezi Mungu wanaitaka, wanaifuata isiyokuwa dini ya Mwenyezi Mungu wanaifuata. Walahu aslama man fi samawati wal ardh. Hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ndio kwa ajili yake wamesilimu viumbe wote walioko mbinguni na ardhi akina malaika viumbe wanyama vitu vyote vimejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu tabuan wa karahan vingine kwa utiifu kama vingine malaika na viumbe vingine vyote wakara na wengine kwa nguvu kana binadamu na majini wa ilayhi turjaun wa ilayhi yurjaun panasomeka mbili na kwake Mwenyezi Mungu huyo mtarejeshwa au kwake yeye Mwenyezi Mungu huyo watarejeshwa kul sema Muhammad amanna billah sisi kama waislamu tumemwamini Mwenyezi Mungu wama unzila alaina tumeamini akilichoteremshwa kwetu wama unzila ala ibrahim tumekiamini alichoteremshiwa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat na wao wote na vijukuu vyao wama utiya Musa wa Isa tumekiamini alipewa Musa na Isa Taurati ya Musa Injili ya Isa tumeziamini wanabiyuna tumeamini mitume mingine ambayo eh, miongozo iliyopewa kina suhufi min rabbihim kutoka kwa Mola wao la nufarriqu baina ahadin minhum hatuko tayari kutofautisha baina yoyote miongoni mwa hao wa nahnu lahu muslimun na sisi kwa Mwenyezi Mungu huyo tumejisalimisha waman yabtaghi ghaira alislam dina yoyote atakayefuata isiyokuwa dini ya Kiislamu falan yukbala minhu Mwenyezi anatoa tangazo rasmi haitokubaliwa yoyote atakayefuata dini iliyokuwa si ya Kiislamu Mwenyezi anatangaza kwamba falan tukubala minhu haitokubaliwa haitokubaliwa wa huwa fil akhirah na mtu huyo siku ya kiyama minal khasirin atakuwa ni katika watu waliokula hasara tunaingia katika aya ya 86 isemayo kaifa yahdi Allahu qauman kafaru baada imanihim vipi awaongoe Mwenyezi Mungu watu ambao wamemkufuru Mwenyezi Mungu wao baada ya kuwa kusha kumtambua na kumwamini washahidu na wakashuhudia anna rasula kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad bin Abdullah ni haku ni mjumbe wa haki wajaahum bilbayinat na wanajua baada ya kuamini na kujua kwamba aliyokuja nayo ni ya ukweli mtupu kutoka kwa Mwenyezi Mungu na halafu wakachagua upotovu wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin Mwenyezi Mungu haongozi watu ambao ni wadhalimu wa nafsi zao wanazidhulumu nafsi zao na za wenzao kwa kudhihirisha udanganyifu wakauacha ukweli ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi watu hao wenye tabia hiyo juu yao itashuka laana ya Mwenyezi Mungu wal malaikati na malaika wan nasi ajmain na watu wote khalidina fiha la yukhafafu anhum aladhab watabaki milele ndani ya adhabu hiyo haitopunguzwa wa adhabu wala hum yunzarun na wala hawatapewa muda illa alladhina tabu isipokuwa wale waliotubia min ba'di dhalika baada ya kuyafanya hayo mapotofu wakarejea kwa imani sahihi wakauamini ukweli na wakaufuata ukweli hao wa aslahu baada ya hapo wakafanya vizuri ibada zao fa inna allaha ghafurur rahim basi Mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu innal ladhina kafaru hakika ya wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu baada imanihim baada ya kuamini thumma zdadu kufra walimkufuru Mwenyezi Mungu baada ya kuamini mitume Musa na Isa kisha wakazidisha ukafiri kwa kumkufuru mtume Muhammad sallallahu lan tukubala taubatuhum hautukubaliwa kutubia kwao wa ulaika humul na hao ndio wapotevu wa mwisho innal ladhina kafaru hakika wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu wamatu wa hum kufar mpaka wakafika kufa bado wako katika ukafiri falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban haitokubaliwa kutokana na wao akatakujigomboa hata watoe mjao wa dunia dhahabu wala waftada bihi japo wajigomboe kwa dhahabu hizo ambazo zina wingi wa kuijaa dunia ulaika lahum adhabun alim hao inshawathibitikia wao adhabu inayouma wama lahum min nasiri na wala hawana wa kuwanusuru tukiingia katika juzuu yetu ya nne inayoanzia lan tanalul birra anasema Mwenyezi Mungu lan tanalul birra hata tumfiku hamtoupata wema mpaka mfikie kiwango cha kwamba nyinyi mnajitolea sadaka mimma tuhibuna baadhi ya vitu ambavyo mnavipenda wama tunfiqu min shay na chochote mtakachokitoa katika kitu cha mali au cha manufaa fa inna allaha bihi alim basi Mwenyezi Mungu anakijua hicho Makafiri wa Yahudi na Manasara walifanya udanganyifu kwa Waislamu wakajidai kwamba wao wanamfuata nabi Ibrahim wakajidai kuwa wanamfuata Nabii Ibrahim lakini wanahalalisha mambo ambayo Ibrahimu hakuyahalalisha wanaharamisha mambo ambayo Ibrahim hakuyaharamisha Mwenyezi Mungu kwa kuwaweka sawa anawaambia hivi kullu ta'am kana hilla libani Israel vyakula vyote vya halali vilikuwa ni halali kwa watoto wa Yakub illa ma harrama Israilu ala nafsi isipokuwa kile alichojiharimishia Yakub yeye mwenyewe min qabli an tunazzala taurat na Yakub alijiharamishia hicho kabla haijateremshwa Taurat kul waambie fa atubi taurat ikiwa mnajidai kwamba mtume Yakuba aliharamisha hayo katika Taurati ileteni hiyo Taurati fatluha in kuntum sadiqin muisome hapa mbele ya macho mbele ya watu ikiwa nyinyi ni kweli kwa kuwa mtume sallallahu simsome walioandika simsome walioandikwa aliwaambia wasome wenyewe lakini kwa hikma na ujuzi aliopewa na Mwenyezi Mungu alikuwa ni kama anayeona maandiko ambapo walimu hawa kwa kiulimwengu danganyifu walisoma hicho alichotokiwa wakisome ilipofika mahala ambapo pana udanganyifu mtume akawasimamisha kwambia hapo mmesoma sivyo na akaja bwana Abdallah bin Salam akathibitisha kwamba wamepotosha wamesoma sivyo faman iftara ala allahi alkathiba min ba'di dhalika atakezwa uongo wowote baada ya ukweli huu faulaika humu zalimun basi hao ndiyo madhalimu nafsi zao qul sadaka Allah sema Muhammad uambie ukweli ameshaudhihirisha Mwenyezi Mungu fattabi'u millata ibrahima hanifa fateni mwenendo wa Ibrahima ulio safi wama kana minal mushrikin wala hakuwa Ibrahim katika washirikina inna awwala baitin wudi'a lin-nas hakika nyumba ya kwanza yani kibla cha kwanza kilichowekwa kwa watu kukifuata kwa ajili ya ibada ladadhi bi makkata mubaraka ni jengo ambalo liliko maka lenye wingi wa khairi wa hudan lilalamin jengo liliko maka lenye wingi wa khairi na mwongozo na mwongozo wa uhakika kwa waviombe wote fi ndani ya jengo hilo ayatun bayinatu kuna dalili za wazi miongoni mwa dalili hizo makamu Ibrahim wa man dakhalahu miongoni mwa faida zake fadhila zake yoyote aliyeingia katika jengo hilo kana amina anakuwa mwenye kuaminika walillahi ala nasi hijjul baiti na Mwenyezi Mungu anastahiki kwa watu wote waikusudie nyumba hiyo kwa kufanyia ibada man istataa ilayhi sabila yoyote aliyepata uwezo wa man kafara na kufuru fa inna allaha ghaniyun anil alamin basi Mwenyezi Mungu hana haja hapungukiwi Mwenyezi Mungu hapungukiwi hana haja kabisa na hizo ibada za viumbe zilizokuwa ni potofu Qul ya ahla alkitab waambie Muhammad enyi wana kitabu lima takfuruna biayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun kwa nini mnamkufuru aya za Mwenyezi Mungu wakati Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya yale ambayo mnayafanya Qul waambie tena ya ahla alkitab enyi wanachuo limatasudduna an sabilillah kwa nini mnawazuia kuepusha na taa ya Mwenyezi Mungu man amana wale walioamini tabghunaha iwajan mnaitafutia dini ya Mwenyezi Mungu kuwa na mipindo pindo kuichafua kwa usawa wake na wadilifu wake wa antum shuhadao hali ya kuwa nyinyi mashahidi juu ya nafsi zenu kwamba ukweli ni huo wa mallahu bighafilin amma ta'malun ta basi kama mnaendelea hivyo fanyeni endeleeni kufanya lakini mjue kwamba Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika akaepukana na mnayoyafanya na anaadhibiti na atakulipeni tujue hayo ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu tuti'u fariqan alladhina utul kitaba kama mtawatii jamaa hao katika waliopewa kitabu na ya Taurat na Injili miongoni mwa Wayahudi na Nasara kama mtawatii hao yaruddukum ba'da imanikum kafiri watakurejesheni ambalo hilo ndio lengo lao watakurejesheni baada ya imani yenu baada ya kuwa kwenu nyinyi waumini wakurejesheni katika ukafiri lakini tu ikiwa nyinyi una akili jiulizeni wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah vipi mkubali kurejea katika ukafiri wakati nyinyi zinasoma kwenu aya za Mwenyezi Mungu wa fikum rasulu na yumo ndani yenu mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad anakubainishieni ukweli ulipo na uongo ulipo wa man ya'tasim billah na yoyote atakayeshikamana na mwongozo wa Mwenyezi Mungu faqad hudiya ila sirati mustaqim hakika huyo ameongozwa kwenye njia iliyonyoka ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu ittaqullaha haqqa tuqatih mcheni Mwenyezi Mungu uhakika wako wala tamutunna illa wa antum muslimun wala msikubali kuishi mpaka mkafa ila muwe katika Uislamu maisha yenu yote muishi katika Uislamu mpaka ufa kwenu tasimu bihablillahi jamia na mshikamane na mwongozo wa Mwenyezi Mungu nyote nyote wala tafarraku wala msitafutiane mwongozo wa Mwenyezi Mungu umefananishwa kama kamba watu wanaovutiana wadhkuru ni'matallahi alaykum ikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizoneemesha kwenu idh kuntum a'daa pale mlipokuwa ni maadui fa'alafa baina qulubikum akazowezesha nyoyo zenu baina ya nyoyo zenu yote faasbahtum mkapatana mkaungana mkapendana mkawa binematihi kwa neema zake Mwenyezi Mungu ikhwana ndugu moja hali ya kuwa wakuntum likushakuwa nyinyi ala shafa minan nar hali ya kuwa mlikushakuwa nyinyi midomoni mwa shimo la moto fa anqadhakum minha akakuokoeni Mwenyezi kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi kwa mifano hiyo anabainisha Mwenyezi Mungu kwenu aya zake la'allakum tahtadun ili mweze kuongoka waltakum na kifanyike basi kifanyike minkum kati yenu kifanyike ummatun kikundi ambacho kitakuwa kujitolea muhanga nafsi zao yaduuna ila alkhairi kuwalingania watu kwenye imani wayamuruna bil ma'ruf waamrisha wenzao e, kusifanya taa wayanhauna 'anil munkar wakataza watu kufanya maasi wa ulaika na hawa watakaojitolea kwa kazi hiyo humul muflihun ndio waliofanikiwa Allahumma min alfaizin min almuflihin min minal wala takunu kalladhina wa ikhtalafu min بعد ma ja'ahum albayn Mwenyezi Mungu anawaambia waislamu wala takunu ila msijimkawa kalladhina tafarraku mkawa kama wale waliotofautiana waliogawika makundi wakhtalafu wakatengana min baadi ma jaahumul bayinat baada ya kushakuwajia wao ukweli wa ulaika hum lahum adhabun adhim na watu hao itawathibitikia wao adhabu inayouma ambayo ni mzito kabisa adhabu hiyo itawavaa tabyadhu wujuhu taswadu wujuhu siku zikazo ng'ara nyuso za watu wema na zikapiga weusi nyuso za watu wao fa amma alladhina swaddat wujuhum wale ambao zitapikwa nyeusi nyuso zao watasutwa waambiwe akafatum baada imani kum sio nyinyi kufuru baada ya kuamini kwenu fadhuku aladhaba bima kuntum takfurun basi pambaneni na adhabu hiyo kwa sababu ya ukafiri wenu wa amma alladhina abyadhati wujuhuhum ama wale zilizokuwa nyeupe nyuso zao fa fi rahmatillahi wao watakuwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu hum fiha khalidun wao ndani ya rehema hizo na neema zake wataibaki milele tilka ayatullah Mwenyezi Mungu anasema hizi tulizokusomeeni hapa ni aya za Mwenyezi Mungu natluha alaika bilhaq Aya hizi tunazosoma kwako Muhammad kwa ukweli mtupu. Wa mallahu yuridu dhulman lil alamin. Na hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kupenda dhulma kwa dhulumu viumbe wake wote. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Mkae mkijua kwamba ni milki yake Mwenyezi Mungu vyote vilioko mbinguni na ardhini. Ana uwezo wa kuamua anavyotaka Mwenyezi Mungu na akashatangaza kwamba wema atawalipa wema na waovu atawalipa adhabu wa ila Allahi na kwa Mwenyezi Mungu tu si kwingine turjaul umur yatarejesha mambo yote Allahumma najina min min khusran mubin Allahumma najina min al-khusran mubin Allahumma najina min al-khusran ya karim اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا وأحباءنا جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين